alterreliefa ceramica artajo. Citajoi el la Biblia traduco de Zamenhof. Antau quelca iaroi, dum mia lasta sabata iaro ciel universitata preleganto, mi occupigis inter alie pri protectado de datumoi por la computila reto de granda chemia entrepreno post sorge planita cae trafe plenumita in mi successis malcovri cae giusta tempe vanigi cun ordigitan attacon de industria spionado fare de internaziai concurrenzai firmaoi. Sen dube, carai gesamideanoi, vi miras, cae vin demandas cia estas la rilato inter tio, cae la lautitola temo de tiu ci son articolo. Mi tui clarigos al vi. Kiel ne attenditan premion fare de la danca direzio de la entrepreno, mi ricevis tre malavaran gratificon cae decidis donazi al ni belan artajon por nia tradizie sen ornama heimo ni electis artan vercon de Daniel Nahum, conata art ceramicisto lojanta en la kibuzzo Ruhama. Li decoris per sia i ceramica i reliefoi, cefe inspiritai al Biblia i personoi cae eventoi, en irhaloin de prestigiai hoteloi cae i gravai publicai instituzioi, en lande ca exterlande reliefo estas sculptita au modlita artverco levigianta el plata fono, sen esti disigita de gi. Depende de kiom alte la figuroi el staras el la fono, oni parolas pri ba reliefo, tio estas mal profunda reliefo. Duon reliefo, cai alt reliefo en quiu la figuroi estas presca u plene plasticai, sed ilia malantaua flanco estas ligita cun la fono. Mia et zino cae mi electis por nia salona muro ceramican vercon, laula tecnico de alte reliefu, longan presca u quar metroin. Gia temo estas la biblia evento de la electo de Saulo ciel unua regio de Israelo, fare de la profeto iugisto Samuelo. Ien la prescriboi de la quin sin scenoi helpe de illustragioi cae citagioi. Mi citas el la Biblia traduco de Zamenhof la rilata in versego in unu gis ses de la chapitro dec e la unua libro de Samuelo. La ordo de la scenoi en la reliefo estas el dextre al mal dextre laula hebrea scrib directo. Dec un. Tiam Samuel prenis cruceton cun oleo, cae versis sur lian capon. Cae kisis lin, cae diris. Cae diris vidu la eternulo sancto leis vin el cefon super sia heredajo. Dec du. Ciam vi hodiau foriros de mi, vi trovos ce la tombo de Rachel en la regiono de Beniamen en Celzach du homoin, qui diros al vi estas trovitai la zeninoi, ciu in vi iris serci. Ca jen via patro cesis pensi pri la zeninoi, ca estas mal tranquila pri vi, dirante, Cion mi faru concerne mian filon? Dec tri. Cai ciam vi foriros de tie pluen, cai venos alla quercod de tabor, rencontos vin tie tri homoi, irantai al dio en bet elon. Unu portas tri capridoi, la dua portas tri buloin da pano, cae la tria portas fel sacon da vino. Dec quar. Cai ili salutos vin, cai donos al vi du panoi, cai vi prenu el ilia i manoi dec quin. Poste vi venos alla monteto de Dio, quie estas garnisono de la filistoi. Cai ciam vi tie eniros en la urbon, vi rencontos grupon da profetoi, irantai mal supren de la altajo. Cai anta uili, psalteron, tamburinon, fluton, cai harpon. Cai ili profetas dec ses, cae penetros vin la spirito de la eternulo, cae vi profetos cune cun ili, cae vi farigios alia homo.